iduriz hor, badira beste gazte batzu, eh, laborantzaz gustatuak, askuntzaz berezikie, eh, hemen gehien bat eh, askuntza da, eta askuntza baite dutenak, eta edo familian badituzte ezagutzen dituzte, edo auzoan eta autua egin dute beraz delako bak pro hori egitea, askuntzari buruz, gero betez proiektu bat ekin gibiletik, Eh, eta jakinez hor eh, oartzen uh, girela eta gu komunikazioa ere ikiten dugu riburuz. eta BTS bat eginez ondotik ere lizanz pro delako batzu egiten alituzela berizitasun batzu eh, lortzeko. Eta hor lanbideak badirela eskolerian eta uste dut hor gazte batzu, hortaz uartuak diren, eta familia batzu ere, eta nunbait, uh, duela zonbait urte, uh, eh, diendek uste zuten laburantza saila zela bakarrik laburari gaien dako, eta hor uartzen gira, hor beren bidea uh, eh, atxemaiten dutela, eta zinez hor uh, gustatzen dizela, eta beren uh, motivazioa hor lortzen dutela. Uh, uartzen gira, profesional sailetik pasatuz ere, goimailako ikasleketak egiten aldituztela. Beraz, BTS eta gero eh, licentzia bati buruz edo ora. Era, ez da, uh, bakpro hori eta ene ustez, eh, ikasleak eta familia batzuek haidute hori kondutan hartzen, Beste alde hon bat badu ere, eh, gazte batek nahi duelarik uh, eh, askifite uh, eh, lan mundua eta etxaldetako aratunatak uh, ikusi, zail horretik pasatu gabe, be badua aukera profesional zail pasatzea, ikastaruak egitea etxaldeetan, Eta hori egina izanagatik aitzina bere ikasketak uh, segitzea goimailako ikasketan, ikasketiketetan. Eta uste dut hori piskabat gauza berria dela eta eh, bide berri bat bezala gaztek aidutela hori uh, eh, kondutan hartzen.